почтовый ящик пуст, от плит бетонных холод, сулил сорокауст не батюшка, а Воланд. И мысли в разнобой винтом пришибла кунджу. Когда сплошная боль, никто, никто не нужен. Дожди все те же льют. В оставшиеся сутки ты пустишь Библию на самокрутке. Жанна Германович, 5 октября 2022 года. Szczęść Boże Państwu. Magazyn Europejski Sowa 22 listopada 2022 roku. Przed mikrofonem we Frankfurcie nad Menem Stefan Kosiewski. Jak wygrać postwojenny świat? Studia Slawika et Hazarika von Stefan Kosiewski. Prawda niebopolityki. W koniunkcji Polski na emigracji politycznej w D wielkie and Andrzeja Dywiatowa w Federacji Rosyjskiej. Translation google.com P&Q Russian do Polski. To tytuł czytania dzisiejszego i z CDF tekst to jest drugi program państwowej telewizji niemieckiej. W niedzielę 20 listopada 2022 informacja. Po tureckich atakach demonstracje w niemieckich miastach. Jako reakcja na naloty tureckiego lotnictwa wojskowego, wojsko przeciwkurdyjskim kurdyjskim terenom w północnym Iraku i północnej Syrii manifestowało dzisiaj kilkaset osób w kilku niemieckich miastach. We Frankfurcie, zdaniem policji, szacunkowo około 200 uczestniczek i uczestników demonstracji przeciągnęło z głównego dworca kolejowego w kierunku centrum miasta. W Berlinie zaczęło się późno po południu demonstracją w dzielnicy Neukölln z udziałem 360 uczestników. Także w Lipsku, według oceny policji, około 200 osób odpowiedziało na wezwanie do demonstracji. wczoraj, 19 listopada 2022, tu jest godzina zanotowana. Y, Federacja Rosyjska powiadomiła sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o znęcaniu się nad rosyjskimi jeńcami przez siły zbrojne Ukrainy. Rosja wysłała list do sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych w sprawie okrutnego traktowania rosyjskich jeńców wojennych przez siły zbrojne Ukrainy. Tu jest fotka, sala konferencyjna Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie. To jest informacja y, agencji Nowosti. Czytaj Radio Sputnik dawniej. To jest ta właśnie informacja o tym okrutnym traktowaniu rosyjskich jeńców wojennych przez ukraińskich nacjonalistów. Jak powiedział pierwszy zastępca stałego przedstawiciela przy Narodach Zjednoczonych Federacji Rosyjskiej. Szczęść Boże Państwu. Raz jeszcze przed mikrofonem we Frankfurcie nad Menem kłania się Stefan Kosiewski, były redaktor tygodnika Solidarność Jastrzębie w Katowicach, zarządu, organu zarządu regionu, korespondent tygodnika Solidarność za czasów redaktora naczelnego Jarosława Kaczyńskiego, stały współpracownik katolickiego tygodnika społecznego Ład za czasów redaktora naczelnego Jerzego Skwary, współpracownik, <clears throat> przepraszam, innych gazet, korespondent. Członek Koła Młodych Związku Literatów Polskich od 1974 roku, członek grupy poetyckiej Znak, obraz pod różnymi dwoma nazwami występującej Maciej Michał Szczawiński, Andrzej Rauscher, Stefan Kosiewski. W opozycji troszeczkę do tak zwanej nowej fali, mówienia wprost. Uprawialiśmy poezję. Uczyliśmy się, studiowaliśmy Uniwersytecie Śląskim, filologię polską od 1973 roku. We wtorek 29 listopada 2020 w Burscheid, Rheinisch-Bergischer Kreis można będzie za darmo na sali w maseczce albo poza salą, przed drzwiami na korytarzu czy na ulicy przed gmachem kultur Badehouse wysłuchać koncertu, na który złoży się kilka kompozycji zmarłego 1933 roku, pedagoga kolońskiego konserwatorium, lektora Uniwersytetu w Kolonii i członka Pruskiej Akademii Sztuk w Berlinie, Ewalda Stressera. Urodzonego przed 155 laty 1867 właśnie w Burscheid. Autora 200 kompozycji, w tym i Mazurka wpisanego do programu. Warunkiem drugim dostąpienia do udziału w muzycznym wieczorze o 19 godzinie fachowo i rzeczowo ubogaconym wprowadzającą narracją frau Barbary Zauer jest zgłoszenie ochoty uczestnictwa pod adresem kultur.rbk-online.de Jako się rzekło, der Eintritt ist frei. Za darmo. Utalentowane solistki, przeurocze na załączonym obrazku, tu kliknij, obacz. Zaiste pokusa z nieszczęsną maseczką. Szczegóły tu dla koneserów muzyki poważnej, dla plepsu transmisja w programie o 20. E, grupa B, Walia Anglia, PNQ o 20. Grupa B, Iran, USA piłka nożna, mundial 2022. To terminarz na Onecie. Przed mikrofonem we Frankfurcie, a to już mówiłem, po całkowitej, e, przepraszam, nie to po pracy, po pracowitej nocy w koniunkcji ze wczorajszym deszczem kłania się e, dzisiaj Państwu po raz, to nigdy za mało, e, uprzejmie Stefan Kosiewski w poniedziałek 21 listopada Anno Domini 2022. Zanim zaproszę Państwa do wysłuchania w całości po rosyjsku poleconego mi wczoraj z Moskwy wystąpienia twórcy nauki niebopolityki, alternatywnej w stosunku do różnych odmian geopolityki, winien jestem sobie, a muzom, wyjaśnienie merytoryczne i zasadnicze dla sprawy niebopolityka Polski na emigracji politycznej. Od 15 grudnia 1982 w Niemczech Zachodnich. Pozostaje prawdą w koniunkcji, logika matematyczna, do prawdy twórcy rosyjskiej niepopolityki, byłego pułkownika sowieckiej rozwiedki, jak to się mówi, w odstawce obecnie zaszczytnego szpiega Związku Sowieckiego, a między innymi wielokrotnie wydalanego z Chin Ludowych za działalność służbową i za to samo odznaczanego orderami przez dowództwo zwiadu sowieckiej armii. Szanowanego przez Kreml i Pekin członka liczącego się Towarzystwa Przyjaźni Rosyjsko-Chińskiej, członka między innymi Klubu Moskiewskiego, Polski Komitet Narodowy, zarówno w kraju, jak i poza granicami kraju, w Grodnie, na Białorusi dla przykładu, oraz na emigracji politycznej w RFN, odnosi się i statu na Scendi ze zrozumiałą uwagą do najważniejszych tez wykładów twórcy rosyjskiej niebopolityki. Dziś wskażemy jedynie wektorowo na kody potrzebne do właściwego odczytania koniunkcji zapisanej wzorowo translation google.com P and Q. Zapisujemy zatem w imię Boże na desce plus Akademia Zarządzania Rozwojem, Instytut Niebopolityki, wstępne dyrektywy polityki nieba dla uzyskania harmonii Trójcy Świata. END plus Akademia Zarządzania Rozwojem, Instytut niebolików, wstępne dyrektywy niepolitycznej harmonii świata. Jak wygrać wojnę, ale świat post-war. Postanowienia instalacyjne. Tu kliknij, obacz. Pierwsze arabskie. Po odwołaniu się do starożytnego chińskiego stratega Sun Tzu, autora klasycznego traktatu Sztuka Wojny, pułkownik Dywiatow, przypomina cztery poziomy umiejętności zwycięzcy oraz kwadrat Napoleona, który decyduje o sukcesie zwycięzcy, jak strach i kalkulacja. Nie wchodząc w pole minowe, mętnego, gadanego geopolityków tzw. Tak Polski po Magdalence 89, jak i całej reszty satanistycznego barachła fałszywych komentatorów politycznych, zakłamanych publicystów, niedouczonych pismaków, robiących za dziennikarzy czołowych gazet, organów stolic państw całego świata, za perfidnych publicystów. Dywiatow bez emocji wykłada rzeczowym językiem nauki o tym, że, przytaczam, wojna składa się ze strategii, sztuki operacyjnej i taktyki. Taktyka to metody walki. Walka ma trzy aspekty: ogień, uderzenie i manewr. Koniec przytaczania. Y, manewrem ostatnim, największym, zauważmy to od razu, na froncie specjalnej operacji wojskowej Rosyjskiej Federacji było wycofanie się wojska rosyjskiego z Hersonia 9 listopada 2022 roku. Przytoczmy P małe ze wzoru na koniunkcję. Przytaczam. Wyjazd KDP z Hersonia 9 listopada 22 to początek manewru przełamania impasu. Pierwszy wymuszony sygnał do dogadania się, co dalej. Koniec przytoczenia słów Andrzeja Dywiatowa. Dywiatow przyjął bowiem do odczytania życzonego manewru kod komunikacyjny światowych mediów oficjalnego nurtu. Dla ułatwienia czy niekomplikowania słuchaczowi wykładu, odbiorcy komunikatu, czytelnikowi pola jego percepcji. My natomiast możemy tu jako suwerenny Polski Komitet Narodowy, czyli obiektywnie występujący trzeci modelowy, powiedzieć więcej od rosyjskiego pułkownika zgadzającego się z prawdą Kremla. Przytaczamy, operacja się nie udała. W dziewiątym miesiącu działań wojennych impet ofensywny HRV osłabł. W kontynuacji operacji specjalnej na poziomie sztuki operacyjnej zidentyfikowano ślepy zaułek. Koniec przytoczenia Dywiatowa. My możemy z wysokiej wieży poety Polski na emigracji politycznej, dostrzec drugie dno prawdy o rzekomym nieudaniu się Putinowi specjalnej operacji wojskowej SOF. Nie mając bowiem teczki z planami operacyjnymi SOF, jesteśmy w stanie tylko przyjąć, iż tak właśnie miało być w istocie. Jak jest? Manewr wycofania się z Hersonia miał prawo być wpisany zawczasu w generalny plan specjalnej operacji wojskowej i został na czas wykonany planowo 9 listopada 2022 ze wszystkimi szczegółami. Przyjęcie takiego właśnie założenia pozwala nam w konsekwencji na uprawnione postawienie pytania w nauce niebopolityki badawczego wychodzącego wprost i pryncypialnie z naukowego punktu uznania za zgodne ze zdrowym rozsądkiem, że żaden głupi, masowy morderca nie zostawia za sobą setek trupów, mając wszak czas na ich planowe skremowanie. Ktoś jest głupszy niż ustawa przewiduje, należy wypalić w oczy Morawieckiemu i jego ministrom wysyłającym samoloty wojskowe do eskorty ekipy piłkarskiej. Mafia nie posłała przecież myśliwców do ochrony nad tą tak zwaną Polską po Magdalence 89 trenera czy fryzjera Michniewicza, który wymowny był, być był nadzwyczaj przez telefon będący z konieczności na podsłuchu służb specjalnych Warszawy. Zaś ekshumacji trupów dokonać można zawsze, w wielkiej liczbie, czego dowiódł już doktor Jarosław Kaczyński w praktyce marksistowskiej. On dziś, jako doktorant pracy na temat wyższości ciał kolegialnych na uczelni komunistycznej i onegdaj przy oczyszczaniu się szubrawca z grzechu Kaina, grzechu bratobójstwa, wołającego o pomstę do nieba. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Drugie arabskie. Wracając z dokonanej wycieczki intelektualnej albo z rozliczenia się z debilami peryferyjnymi w Europie, przejdźmy do kodowanego przez Diwetowa dogadania się dwóch istotnych duetów politycznych. Przytoczmy. <clears throat> Przepraszam. 14 listopada 2022 z inicjatywy strony amerykańskiej odbyły się w Ankarze rozmowy szefów amerykańskiej CIA, BARS i rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego Naryszki. Koniec przytoczenia oraz prawdy drugiego zdania w koniunkcji według wzoru P małe and Q małe. Przytoczmy. Tego samego dnia, 14 listopada, zauważył Wiatow, na Bali odbyło się spotkanie prezydenta Chin Xi Jinpinga z prezydentem USA Bidenem. Andrzej Piotrowicz, koniec przytoczenia. Andrzej Piotrowicz zauważył, Strony szczegółowo omówiły sytuację na świecie. Osiągnęły ważny konsensus i zgodziły się podjąć praktyczne kroki w celu przywrócenia stosunków chińsko-amerykańskich do głównego nurtu stabilnego rozwoju. Koniec przytoczenia. W rzeczywistości chodziło o przejście stosunków międzynarodowych do klasycznego schematu dwubiegunowego, zauważa Dywiatow. Nasza planeta jest wystarczająco duża, aby Chiny i Stany Zjednoczone mogły wspólnie rozwijać się i prosperować, powiedział prezydent Xi Jinping. Dla zilustrowania słuszności dokonanych stwierdzeń i oczywistości suwerenności pozycji trzeciego przyjętej przez prezydenta Putina Pułkownik Dywiatów posłużył się przykładem tzw. Tak sportu walki judo. Przytaczamy, prezydent Rosji Władimir Władimirowicz Putin odmówił udziału w szczycie G20. Zgodnie ze schematem walki kultury fizycznej, elastycznej drogi judo. W Hersoniu lekko się poddał i wykonał salto. Koniec przytoczenia. Trzecie arabskie. Triangle Dziewiatowa. TD wielkimi. Albo Triada Niebopolityki Polski na emigracji politycznej od 15 grudnia 1982 TNP wielkimi. Zamknięte zostały następnie w koniunkcji dwóch zdań. Przytaczany w ten sposób konflikt na Ukrainie został przeniesiony z poziomu sztuki operacyjnej na poziom strategii, spychając na pierwszy plan USA i Chiny i pozostawiając Kreml jako ciężarówkę z nadzieją na odwrócenie połączonych trzech sił rosyjskie, rosyjskiego mm, Federacja Chiny, Stany Zjednoczone na rzecz Rosji. Jeśli chodzi o zmowę strategiczną w trójkącie sił, to możemy mówić o podziale Ukrainy na trzy części: wschód, centrum, zachód. Wnioskuje Dziewiatow. My zastępujemy schematyczne w naszym wzorze dotychczasowe dwie literki mm, P i Q y, pięcioma wielkimi literami TD, TMP. I uzyskując, uzyskujemy nową postać wzoru TDE and TNP. Czwarte, arabskie. Dekodując Dywiatowa, można przyjąć jego odczytanie nowego porządku świata. Jeszcze raz przytaczamy. Wschód to lewobrzeżna część Ukrainy, wzdłuż Dniepru która historycznie była częścią Noworosji, a teraz stała się częścią Federacji Rosyjskiej. Bazę technologiczną tej części, zauważy Liwiatow, stanowią węgiel energetyczny i koksowy Donbasu, hutnictwo stali specjalnych oraz fabryka silników lotniczych Motosicz w Zaporożu. Tutaj beneficjentem będzie nowa Hazaria, polegająca na Republice Krymu. Centrum stanowi zorientowana na Stany Zjednoczone, prawobrzeżna Ukraina, od Kijowa na północy po Odessę na południu, z żydowskim centrum duchowym Hasydów w Dnieprze. Synagoga Złotej Róży i Humaniu, grup hasyckiego cadyka. Technologiczny Y, gigant produkcji rakiet i technologii kosmicznych, Jazmasz oraz porty Morza Czarnego. Zachód to dawna Polska, Wołyń i dawne Austro-Węgry, Galicja i Zakarpacie. Obecnie ostoja ukraińskich bojowników, nacjonalistów i neonazistów. Wydzielenie zorientowanej na Europę Zachodnią Ukrainy w odrębną strukturę administracyjną będzie rozwiązaniem problemu denazyfikacji rdzennej Ukrainy, a centrum hasyckie stanie się buforem dla nowej Hazarii. Koniec przytoczenia. Koduje tak niebopolityk rosyjską, rosyjski jasną ofertę inspe dla prawdziwej Polski nowoczesnej i demokratycznej w Unii Europejskiej, która wiarę w Pana Boga wpisze Brukseli do preambuły w miejsce stosowanych i promowanych dotychczasowych zboczeń, fałszy i satanistycznych eksperymentów trockistów ruchu neo, neo, neobezbożników. Dywiatow nazywa rzecz po imieniu. Mówi wprost. Harmonia trójcy w trójkącie USA, Rosja, Chiny. Piąte arabskie. Do pentagramu pitagorejskiego PP wielkimi wpisuje się tu istotne, tudzież nie tylko y, z polskiego, pozytywnie partykularnego punktu widzenia, Sprostowanie dla prozachodnich europejskich Ukraińców konieczne. Dawna Polska Wschodnia. Rozumie się pod tym pojęciem także i nieustające przywiązanie ludzi do zachodnioeuropejskich wzorców kulturowych, katolickiego Rzymu i prawa rzymskiego, sztuk pięknych i literatury. Wschodnia Polska nowożytna nowożytna. To nie tylko Wołyń i Polesie, ale także Lodomeria i Małopolska Wschodnia z Podolem. Tam biją na dowód prawdy serca ruin zamczysk dawnej Rzeczypospolitej. Tam posługę kapłańską ofiarnie pełni niejeden ksiądz Witold Kowalów. Bóg zapłać. szóste arabskie. Nie ma w zasadzie większej potrzeby dla stawania e, w koniunkcji pięknego, dobrego i prawdziwego w uwadze dokonanej przez Diwietowa, zamkniętej słowami stworzony w Rosji wewnętrznie spójny system poglądów na temat władzy z nieba wystarczy, przytaczamy, by rościć sobie pretensje do nowej konceptualności, nowej ery, której nikt nie spisał na straty. Rozsądni ludzie proponują Kremlowi pojęcie Sky Politics, a wraz z nim na czele aspiracji społeczności światowej do zdrowego i stabilnego rozwoju trzeciej siły, która wzniesie się ponad fundamentalne interesy Stanów Zjednoczonych i Chin. W dalszym ciągu tekstu Andrzej Piotrowicz Dywiatow, kodując znów powiada w systemie poglądów pozapolitycznych, podobnie jak we fizyce klasycznej, istnieją dwa bieguny: niebo plus i ziemia minus. Ta sama sytuacja polityczna, którą ludzie stworzyli między niebem a ziemią, nazywa się multilateralizmem. Partie to projekty globalne. Istnieje sześć aktywnych światowych projektów, które są zaangażowane w wielką grę przy stole karcianym historii. Most do przyszłości. Rycz. Tu kliknij, obacz. Plafon jest zmodernizowaną odmianą Vista XVII-wiecznej gry karcianej, lóż farmazońskich, wprowadzoną w londyńskich klubach żydomasonerii epoki wiktoriańskiej pod nazwą bridge. Z czasem Contact bridge. I to kliknij, obacz, przeczytaj, wysłuchaj. To, co inspiruje graczy z nieba, powiada Dywiatow, nazywa się duchem prawdy. I tu podaje dwa e, znaki ikonografii, ikonografika taka chińska. E, to nie znamy się na takich rzeczy. To, co ich inspiruje z Matki Ziemi, nazywa się Duchem Zwycięstwa. Znowuż jakieś dwa, dwa znaczki. A Dywiatow był e, w Chinach kilka lat. Pracował, zna język chiński bardzo dobrze. A to, co łamie ludziom serca od plusa do minusa i przepływa przez czas, nazywa się łaską. I znowuż jest symbol. Y, zamknięcie obwodu ducha łaską rozpoczyna cykl energii życiowej, która wypełnia przestrzeń. W ten sposób w życiu społeczeństwa zostaje uruchomiona wymiana substancji, energii i informacji z imieniem bycie. Siódme arabskie, posłuchajmy siostry i bracia, poezji. Szanowni Państwo, najnowszego wiersza największej poetki Kamczatki z polskim rodowodem Joanny Germanowicz. A poza tym powiedzmy jeszcze aksjologicznie, co nie jest z pewnością wierszem. Żanna Germanowicz, wiersz bez tytułu. W pocztowej skrzynce nic, od betonowych płyt chłód, srokousty prysznic, nie ojciec, ale wolant. I myśli rozbite, z gwinta przywalił kunę, gdy ból jednolity nie jest tu nikt potrzebny. Deszcze ciągle leją, zaś ty w ostateczne dni poświęcasz na skręty cienki papier biblijny. Pamflet, wiersze żałosne Olgerda Dziechciarza nie są wierszami. 19 November 2022. Eksplikacje trzech. Zimny, gra wstępna, niebo. Wiersze żałosne Olgerda Dziechciarza nie są wierszami. To zapisane linijkami grafomańskie gadane agnostyka o niedorastaniu Hama. Gra wstępna, linijka dziesiąta. Do Boga i wiary pisarza poronionego, zimny, 14 w pacierzu zimnego. Neolingwiści nie zaistnieli po ogłoszeniu manifestu w przestrzeni Grafenberga 3 grudnia 2002. Dziechciarz zaś zadebiutował 1999 zeszytem Podmioty codziennego użytku. Po latach Stary Człowieczek, Niebo, siódma, Grzebie, I z 18 listopada Stefan Kosiewski. Tatiany zdradą Hagen, morderca ośmielony, karku Tobiszowskiego sięga już oświecony. Wiedzą o miejscu tajnym, słabym punkcie ofiary, gdzie listek z lipy lecąc przykleił się na plecach zlanych krwią smoka mafii, immunitetem PiSu. Toż niezatapialnego ministra, członka rządu Morawieckiego, sitwy, to znaczy grupy Windsor. Czyżby Ziobro nie widział dowodów zgromadzonych? Przez Krymhildę? Kochankę oszukaną, zdradzoną, która zemsty szukając – przyczynia się do mordu. Czapkę niewidkę, kiepę z śmiertelnika ściąga mocą dowodów w prokuraturze danych. Tak zagłada Burgundów pisana jest złoczyńcom. Zło nie ujdzie bezkarnie. Prawda i sprawiedliwość wpisane są w plan Boży. Nie mają miejsca w spiskach. tu kliknij, zobacz inne wpisy wcześniejsze korelujące z tym. Stan wyjątkowy, konkubina europosła PiS aresztowana. Może zostać świadkiem koronnym. To informacja y, wiadomości onet.pl. Stan wyjątkowy. Konkubina europosła PiS aresztowana. Może teraz zostać świadkiem koronnym, wsypać złoczyńców Wyświetl listę osób, które podzieliły się. Небополый ТИК и предварительные директивы небополитики по обретению троичной гармонии мира 112 небополитика 16 ноября 2022 года 20 часов Андрей Девятов «Как выиграть не войну» а послевоенный мир установочные положения и история всех до сих пор существовавших обществ была историей войн и военного искусства. Война – это продолжение политики насильственными средствами, боевыми. Не боевыми, гибридными. Политика – это вопрос власти в формулировке «кто враг?». Схема политики троична – мы сами, наши враги, наши союзники – Предпочтительно, чтобы мы сами находились над схваткой наших союзников с нашими врагами. Война всегда заканчивается миром на условиях победителя. Безусловным бенефициаром от войны становится наблюдатель над схваткой. Еще древнекитайский стратег Сунь Цзы в классическом трактате «Искусство войны» мастерство победителя разделил на четыре уровня. Стратагемы, военная хитрость, ниже дипломатия, изворотливость в переговорах, ниже тактика, приемы борьбы, ниже лобовой штурм крепостей. То есть, вершиной военного искусства выступает победа без применения оружия одним только влиянием, угрозой, умиротворением, принуждением к согласию. Войну всегда ведут только две стороны коалиции – Успех победителя определяет квадрат Наполеона. А это страх и расчет. Бесстрашие духа победы к мощи оружия соотносятся как 3-1. Война складывается из стратегии, оперативного искусства и тактики. Тактика – это приемы ведения боя. Бой имеет три аспекта – огонь, удар и маневр. Когда нет сил наносить удар, а огонь не достигает цели, и всегда остается возможность совершить маневр. Правда всегда горькая небополитика прямой путь победы – это только наступление и встречный бой. Оборона и отход – это способы накопить силы для наступления. Если же в войсках боевого духа наступать нет и мощи оружия, недостаточно, чтобы сломать противника – то продолжение политики насильственными средствами заходит в тупик. А затем скатывается в катастрофу действующего режима власти. Чтобы предотвратить катастрофу режима и выйти из тупика заглохшего наступления, достаточно применить прием из физической культуры борьбы, гибкого пути, дзюдо, рудао. Суть. Осуществить переход из поступательного движения, линейный натиск вперед, во вращательное движение, бросок. Чтобы разблокировать тупик, сначала нужно слегка поддаться, а затем вывернуть вектор силы противника в направление выгодное для броска или, на худой конец, уйти в кувырок самосохранения. В политике перевод линейного противоборства двух сторон – мы сами и наши противники, кувырком в гармонию мира возможно лишь с подключением третьей силы нашего союзника. Гармония – это слаженная соразмерность неравновеликих частей, которых, по крайней мере, три. Обстановка в Украине и вокруг нее специальная военная операция – СВО России по денацификации и демилитаризации Украины является составной частью Третьей мировой войны нового гибридного типа WWIII. Беспрецедентный вызов всем странам и народам преподнес мировой кризис старого мирового порядка, первая волна которого поднялась в 2008 году и накрыла кредитно-финансовую систему. Война, угрожаемый период которой начался в 2013 году с создания террористического исламского государства Ирака и Леванта. А первая гибридная операция начального периода стартовала в 2018 году с обвинения России в боевом применении химического оружия в Англии. Дело с отравлением Скрипалей выступает средством выхода из мирового кризиса индустриального общества расширенного воспроизводства капитала и повивальной бабкой рождения нового валютного мира и нового мирового порядка. Глобальный и комплексный кризис, разразившийся в Украине, обозначил важный поворотный момент в ходе WWIII. На уровне стратегии двумя сторонами противоборства здесь стали США и РФ. КНР заняла место сверху на стороне мира, всегда поддерживает мир и будет содействовать проведению переговоров о мире. В России все началось с ультиматума Рябкова от 15 декабря 2022 года, а это про США и НАТО а не про Украину, с угрозой ответить военными и военно-техническими средствами в случае, если коллективный Запад проигнорирует требования РФ по обеспечению безопасности. Ответ РФ 24 февраля 2022 года начался на уровне лишь оперативного искусства на Украине в форме специальной военной операции. Сторонами операции являются ВС России, ВСР и Вооруженные силы Украины, ВСУ. Место бенефициара над схваткой заняла Турция. Но операция не заладилась. На девятом месяце боевых действий наступательный порыв ВСР иссяк. А в продолжении специальной операции на уровне оперативного искусства обозначился тупик – Отход ВСР из Херсона 9 ноября 2022 года – это начало маневра выхода из тупика, первый вынужденный сигнал к сговору. Что делать дальше? 13 ноября 2022 года в Стамбуле, Турция выступает квазисоюзником России, произведен теракт. Теракт привязан к саммиту G20 на отец Бали, 15-16 ноября 22 года, и выступает сигналом подталкивание к сговору на уровне стратегии. Турция не приняла соболезнования от США, показывая тем самым, есть окончание. Кто инициатор этого оглушительного сигнала? Сговор поручен разведкам, так как дипломатия в вопросе стратегем расписалась в полном неумении. 14 ноября 22 года в Анкаре по инициативе американской стороны состоялись переговоры глав ЦРУ США, У, Бернс и СВРРФ, Нарышкин. В тот же день, 14 ноября 22 года, к вечеру на Бали состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Д. Байденом. Стороны обстоятельно обсудили ситуацию в мире пришли к важному консенсусу и согласились предпринять практические действия по возвращению китайско-американских отношений в русло стабильного развития. По сути, Речь шла о переходе международных отношений в классическую двухполярную схему. Наша планета достаточно обширна, чтобы позволить Китаю и США самостоятельно развиваться и совместно процветать. Заявил Си Цзиньпин. Президент РФ В. Путин от участия в саммите G20 отказался – по схеме физической культуры борьбы, гибкого пути дзюдо, в Херсоне он слегка поддался и ушел в кувырок. Так произошел перевод конфликта в Украине с уровня оперативного искусства на уровень стратегий с выталкиванием на авансцену США и Китая и уходом Кремля в пассив с надеждой провернуть связку трех сил. РФ, КНР, США в пользу России. Что касается стратегического сговора в треугольнике сил, то речь может идти о разделе Украины на три части – Восток, Центр, Запад. Восток – это левобережная по Днепру та часть Украины, которая исторически входила в Новороссию, а теперь вошла в состав РФ. Технологическую основу этой части составляют энергетические и коксующиеся угли Донбасса, металлургия специальных сталей и завод авиационных двигателей «Мотор Сич» в Запорожье. Здесь бенефициаром будет новая Хазария с опорой на Республику Крым. Центр – это ориентированная на США правобережная Украина от Киева на севере до Одессы на юге с иудейским духовным центром хасидов в Днепре. Синагога «Золотая роза» и Умани Могила цадика хасидизма. Технологическим гигантом производства ракетно-космической техники Южмаш и портами Черного моря. Запад – это бывшая Восточная Польша, Волынь и бывшая Австро-Венгрия, Галиция и Закарпатье, ныне оплот украинских боевиков, националистов и неонацистов выделение ориентированной на Европу Западной Украины в отдельную административную структуру и будет решением вопроса денацификации коренной Украины. А Хасидский центр станет буфером для Новой Хазарии. Троичная гармония в треугольнике США, РФ, КНР, чтобы по закону перемен в связке трех сил выйти из мирового кризиса на достойное место в информационном обществе. Россия, мы сами, должна представлять из себя самостоятельный центр силы, а не чью-то подмандатную территорию. Вполне очевидно, что в информационном обществе приоритет влияния в большей степени будет за концептуальным центром силы, нежели чем за центрами силы материальной мощи. Глубже рыть окопы – запасать зерно небополитика, небополитика дерзко заявляет, что созданная в России внутренне непротиворечивая система взглядов на власть от неба достаточно для того, чтобы претендовать на свежую, ни у кого не списанную концептуальность новой эпохи. Разумные от народа предлагают Кремлю взять небополитику на вооружение и с ней во главе угла чаяний мирового сообщества о здоровом и стабильном развитии третьей силой встать над коренными интересами. США и КНР в системе взглядов небополитики, как и в классической физике полюсов 2, небо, плюс и земля. Та же политическая ситуация, которую сложили люди между небом и землей, называется многосторонностью. Сторонами выступают мировые проекты. Действующих мировых проектов шесть, и они заняты в большой игре за карточным столом истории «Мост в будущее. Бридж». То, что вдохновляет игроков от неба, называется «Дух истины» Шен. То, что вдохновляет их от Матери Земли, называется Дух Победы, Джингто. Что пробивает сердца людей с плюса на минус и течет во времени, называется благодать Д. Замыкание контура духа благодатью запускает круговорот энергии жизни, Ки, которая наполняет пространство. Так в жизни общества запускается обмен веществ, энергии и информации с именем бытие. Если в доиндустриальном обществе концептуальная власть была представлена вероучениями, в уходящем индустриальном обществе – идеологиями, то в грядущем информационном обществе приоритет в управлении поведением людей будет за этикой а это не догматы веры и не аксиоматика идеологий. Но присущие традиции ориентиры того, что должно, что можно и что нельзя. Видение картины мира, мировоззрение, новой эпохи следует упростить до принципов этики 5 выше духовное выше материального, общее выше частного, справедливость выше писанного права, служение выше владения, власть выше собственности которые положить на 64 конкретных запрета того, что нельзя. Все попытки создать новую универсальную идеологию для информационного общества тщетны, ибо правда у каждого своя можно лишь промодулировать биение сердец людей с близкими культурными кодами, технологиями волновых резонансов. Небополитика не обладает рычагами регуляр. I dokończenie jeszcze. Zapraszam do wysłuchania. Но и власти поэтому средствами народной дипломатии лишь вразумляют подсказками, на уровне стратегии троичную гармонию мира нужно строить на сопряжении непротиворечивых установок православной РФ, конфуцианской КНР и протестантской США этик. На уровне оперативного искусства следует переучредить союзное государство России и Беларуси теперь для всех стран и народов, наследников Союза СССР и Российской империи на уровне тактики различать знамения времен окна а возможности. Исполнил Андрей Девятов но 884 15 ноября 22 года заметили ошибку в тексте. Сообщите об этом нам. Выделите предложение целиком и нажмите CTRL плюс и NTR. Tak, to był ostatni wykład. ostatni e, sprzed kilku dni. Wykład pułkownika Dewiatowa. E, teraz wracając jeszcze tylko do króciutko do jednego tam e, fragmentu podziału Ukrainy na trzy części. Chcemy przypomnieć o kantonalnym modelu podziału Ukrainy na wzór Szwajcarii. Na wzór Szwajcarii y, obecnie Wielka Brytania mm, chciałaby na wzór Szwajcarii y, nawiązać, y, przejść na stosunki z Unią Europejską, na wzór Szwajcarii. Tak, zapraszam do przejrzenia PDF. Tam są linki do blue line pliku naszego z koncepcją podziału kantonalnego przy zachowaniu tego, co dobre, zgodnie z tym, co powiedział Diwiatow przed chwilą. Prawda u każdego. No więc koniunkcja. Dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie, cierpliwość. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Glikauf.